ขอเชิญทุกท่าน ถวายความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการกล่าวนโมทัสสะพร้อมกันสามครั้งนโมทัสสะบะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุ tassa namo tassa bhagavato arahato samma sambu tassa namo tassa ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูทัสสะขอถวายความเคารพพระเถระสวัสดีเพื่อนสาธมิก และขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่าน ขอโอกาสพระธีรักลางธรรมเทศนา เรื่องเพื่อบุคคลที่ อยากจะเห็นพระพุทธเจ้าต่อไปนี้อาตมาจะสวดพระคาถาเพื่อถวายบูชาอย่างยิ่งเดด องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุดบดายาดิติติทันโตโยธรรมทายาสาธรรมทายาตันโตธรรมติโนวัตรนายาสา နေဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏနမိလောကတရဏောလောကသုံးပါးဤကိုးစားရာတဆူဖြစ်တော်မူသောယောနာကိုဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိအစိန်တေအတုထခြင်းမြတ်စွာဘုရားသည် ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးကိုရောတိုင်းထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူပြီးဖြစ်၍ဘောဓာယစာချထိုက်သာသူဘိုလ်လူတို့ကိုတူထင်လင်းသိကြပါစေခြင်းကြိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရောကပင်ရင်ကြည်တော်မူပြီးဖြစ်၍ ဓမ္မထာယစာจุထိုက်တသူဘဘလူတို့ကိုတူမဲ့ယွင်ယင်ကြည်ကြစေခြင်းငါ၎င်းတန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပင်ကိလေသာဟုပုခတ်သိငိမ့်တော်မူပြီးဖြစ်၍ဓမ္မထာယစာจุထိုက်တသူဘဘလူတို့ကိုတူမဲ့ယွင်ကိလေသာပူငိမ့်ကြပါစေခြင်းငါ၎င်း ဒိနောဝတန်တရာနဝံကရချံကိုကုတံထုတ်ချောက်ကိုတော်တန်ရောက်ပြီးဖြစ်၍သာလျင်တရဏာယသာကိုတော်ထတ်တူချွတ်ထိုက်သူတို့နေဘူးတာဝံမှာပဲကံတို့ကုတံထုတ်ချောက်ရောက်ကြပါစေခြင်းကြိုးငါ၎င်း နေဘူးတော်ကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံယုတ်သိကိုရောတိုင်းအေးငိမ့်တော်မူပြီးဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ထာယသာကိုရောထတုဝေနေလူတို့ကုခသိမ့်ငိမ့်ကြပါစေခြင်းချိုးငါ၎င်းဓမ္မနေစဉ်လေးနဓမ္မစကော ဒေတိတိကရုဏာရှိထာမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါးဤကိုးစားရာတဆူဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍကံဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိအစိန်တေအထုထထုမြတ်စွာဘုရားကို နမေနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးစုံပြောင်းပျော်မံကိုလျှော့၍ကတော့မြတ်နိုးလက်စုံမိုး၍ရှိခိုးညွတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရား Today will be my last Dhamma talk. <laughs> วันนี้เป็นการแสดงธรรมพระธรรมเทศนาครั้งสุดท้ายของพระอาจารย์ค่ะ Today I will I will explain for those who want to see the Buddha. วันนี้ พระอาจารย์วิวัตจะอธิบายแก่ท่านทั้งหลายที่ต้องการเห็นพระพุทธเจ้าค่ะ Have you seen first noble truth and second noble truth? ท่านได้เคยเห็นพระอริยสัจข้อที่หนึ่งแล้วพระอริยสัจข้อที่สองหรือยังคะ intellectually we have seen เราอาจจะได้เห็นแล้วโดยทางปัญญาทางวิชาการในในทางวิชาการค่ะ Yesterday we are talking about dependent origination เมื่อวานนี้เราได้พูดถึงปฏิปฏิจจสมุปบาทไปแล้วค่ะ I've explained the the practice of two meditators และพระอาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรมสองท่านค่ะ So today I will talk about another meditator's experience วันนี้พระอาจารย์จะเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมอีกท่านหนึ่งค่ะ As you all know at the near death moment. g a n nimit, g a m a nimit, or gadi nimit may appear. ตามที่ท่านได้ทราบแล้วว่า ในขณะใกล้ตายก็คือ มรณะสัญญาชวนะอาจจะมีอารมณ์ปรากฏได้หนึ่งในสามอย่างก็คือกรรมกรรมนิมิตและคตินิมิตค่ะ Yesterday what I have to all of you both of them in their near death moment. The object that appear is karma nimit. แล้วเมื่อวานนี้พระอาจารย์ได้เล่าประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมสองท่านนั้น ซึ่งทั้งสองท่านอารมณ์ที่ปรากฏในขณะสุดท้ายใกล้ตายในอดีตชาติก็คือกรรมนิมิตค่ะ Today I will talk about one of the meditator's practice whose object is gadi nimitta ในวันนี้พระอาจารย์จะเล่าถึงประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมอีกท่านหนึ่ง ซึ่งอารมณ์ในขณะใกล้ตายเป็นคตินิมิตค่ะ Actually among meditators those who see gadi nimitta was very rare ในทางโดยที่แท้แล้วผู้ปฏิบัติที่ที่มีอารมณ์ขณะสุดท้ายใกล้ตาย คือคตินิมิตหาได้ยากค่ะ Only some kadi nimit appear at the near death moment มีผู้ปฏิบัติเพียงบางท่านเท่านั้นที่คตินิมิตปรากฏในขณะสุดท้ายใกล้ตายค่ะ For this meditator At the near death moment, the c l m at the near death moment, the object that appear is mother womb. สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมท่านนี้อารมณ์สุดท้ายใกล้ตายก็คือคันมันดาค่ะ This is called a ตินิมิตคันมันดานี้เรียกว่ากตินิมิตค่ะ So before before that gadi nimit appear, before near death, there are objects. There are three objects that appeared before near death. สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมท่านนี้ก่อนที่จะถึงมรณะสัญญาชวนะได้มีอารมณ์ปรากฏขึ้นสามอย่างค่ะ So one is offering food, flower, and light to the pagoda. อารมณ์อย่างหนึ่งที่ที่ปรากฏก็คือ การถวายอาหาร ดอกไม้และ แสงสว่างก็คือประทีปแด่พระถวายแด่พระเจดีย์พระพุทธเจ้าที่พระเจดีย์ค่ะ So another one is What he is, he was teaching, teaching this the scenery. Sorry, this the object that is teaching Dharma to nuns. Mm -hmm. และอารมณ์อีกอย่างหนึ่งที่ปรากฏก็คือ ขณะที่เขากำลังสอนธรรมะให้กับแม่ชีค่ะ so another one is just the object of b a g o d a และอารมณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพระเจดีย์ค่ะ so the last object is gadi nimit but what is a karma that give its result so need to understand อารมณ์สุดท้ายก็คือ พระพระเจดีย์นี้เป็นคตินิมิต แต่ว่าเราต้องเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่า กรรมใดที่ให้ผลเกิดอารมณ์นี้ so among these three objects two are karma nimit and the last one is gan nimit ในในอารมณ์สามอย่างนี้สองอารมณ์แรกเป็นกรรมนิมิต แต่ว่า อารมณ์สุดท้ายเป็นคตินิมิตค่ะ so which karma gave its result that meditators need to check ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมท่านนั้นจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบว่ากรรมใดที่ที่ส่งผลให้เกิดคตินิมิต คือรูปพระเจดีย์ค่ะ so when she descend the four elements of the person who was making an offering food, flowers, and light to the pagoda. And to and before it he descended to the to a person who was teaching to nuns. So when he descended to that person at that time, there is no connection between his nama rupa and his own nama rupa. Oh sorry sorry sorry there is connection because it is him he himself because there is a connection because it is he himself but three karma appear at the near that moment. So you need to check which karma give its result, teaching or offering or the pagoda, the, the time they see the pagoda image. เขาผู้ปฏิบัติธรรมท่านนั้นจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบว่ากรรมใดที่เขาทำก็คือการถวายดอกไม้อาหารและ ประทีปแด่พระพุทธเจ้าที่ที่พระเจดีย์หรือว่ากรรมที่เขาทำก็คือการสอนธรรมะแด่แม่ชี หรือว่ากรรมที่ทำให้เกิดคตินิมิตคือรูปพระเจดีย์ค่ะ so when you check which karma give results among three only one it is offering food light and flowers to the b a g o d a that karma give its result ปรากฏว่าจากการตรวจสอบพบว่ากรรมที่เขาได้ถวาย อาหาร ดอกไม้และประทีปแด่พระพุทธเจ้าที่พระเจดีย์เป็นกรรมที่ให้ผลต่อเป็นกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับกับผลคือปฏิสนธิในชาตินี้ค่ะ As I have explained all of you when meditators are going to discern mind-born materiality they need to develop concentration and then they need to move their finger. At that time, they need to look at the bhavanga. They need to see the desire to move the finger. Because of the desire, it produces the mind-born materiality. Mind produces mind-born materiality. In the same way, karma produces karma-born materiality. they must understand this relationship ตามที่พระอาจารย์รวตาได้เคยอธิบายแก่ท่านไปไปก่อนนี้แล้วว่า วิธีการที่จะดูจิตตชรูปก็คือการกระดิกนิ้วชี้เพียงหนึ่งนิ้วนะคะเสร็จแล้วให้ท่านใส่ใจไปที่ผวังเพื่อที่จะดู เพื่อที่จะดูความอยากกระดิกนิ้ว และก็ดู จิตตชรูปที่เกิดจากจิตที่อยากที่จะกระดิดนิ้วที่แพร่ไปทั่วร่างกายดังนั้นจิตเป็นปัจจัยส่วนการกระดิกนิ้วนี่เป็นผลที่เกิดจากปัจจัย ในทำนองเดียวกัน เขาก็จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจว่ากรรม ก็เช่นกัน กรรมที่ทำเอาไว้ในอดีต เป็นปัจจัยให้เกิดผลแห่งกรรมเช่นเช่นเดียวกับการเกิดของจิต กิตตชรูปซึ่งเกิดจากปัจจัยคือจิตค่ะ so meditators need to discern again and again repeatedly whether this karma give this result which karma give its result so need to discern again and again ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจำเป็นที่จะต้องกำหนดกำหนดดูว่ากรรมนี้ให้ผลนี้ กรรมนี้ให้ผลนี้จำจำเป็นที่จะต้องกำหนดดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะ เพื่อให้เข้าใจค่ะว่า กรรมไหนให้ผลให้ผลอย่างไร Actually as the Buddha said you and I because of not knowing the dependent origination wanders in the rounds of rebirth ตามที่พระบรมศาสดาได้อธิบายว่า เพราะว่าการไม่ไม่อาจแทงทะลุปฏิจจสมุทบาท You and I wander in the rounds of rebirth endlessly. เราเราต้องเราต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังวัตสงสาร เป็นเพราะว่าเราไม่อาจแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทค่ะ Without penetrating dependent origination no one can make an end of suffering และแม้แต่เพียงในฝันนะคะถ้าเผื่อว่าเราไม่สามารถที่จะ แทงทะลุเข้าใจเข้าใจปฏิจจสมุทบาทอย่างทะลุปลุกปลงก็ไม่อาจจะหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้ได้ แม้แต่เพียงในฝันค่ะ ไม่มีไม่มีเลยสักคนเดียวค่ะยังไม่ได้บอก about ฝัน ขออภัยค่ะจากวิสุทธิมรรคค่ะ อืมอือาตมาจะจะบอกอีกยังไม่ได้บอก เพราะว่าโยมคิดว่าท่านพูดเสร็จแล้วเจ้าค่ะขอ ก็ดีเหมือนกัน แต่ไม่ถูกไม่ถูกเลยเลยไม่ถูกก็ด According to the Buddha without penetrating the dependent origination no one can make an end of suffering ตามพระสัทธรรมที่พระบรมศาสดาตรัสสอนแล้วนะคะ ผู้ที่ไม่ไม่สามารถที่จะเข้าใจปฏิจจสมุทบาทอย่างทะลุปลุกปลงย่อมไม่ย่อมไม่สามารถกระทำที่สุดแห่งทุกได้ค่ะ Based on it, commentary explain even in the dream even in the dream it is impossible to make an end of suffering if we don't know dependent origination ส่วนในอัตถกถาอธิบายว่าแม้แต่เพียงในฝันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะ ที่จะหลุดจากหลุดพ้นจากความทุกข์ ถ้าเผื่อว่าเราไม่อาจเข้าใจแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทค่ะ so are you going to listen the Buddha are you going to listen your teacher ดังนั้นท่านทั้งหลายจะปฏิบัติ จะเชื่อฟังคำสอนของพระบรมศาสดาหรือเปล่าคะท่านทั้งหลายจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระอาจารย์หรือเปล่าคะเอาแล้วไม่ได้หมายถึงพระอาจารย์หรอ Your teacher No maybe any any any ครูบาอาจารย์อ่า ท่านขออภัยนะคะท่านจะเชื่อฟังพระบรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาหรือเปล่าคะ และท่านจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์ของท่านหรือเปล่าคะไม่ใช่โยมทั้งหลายโยมทั้งหลายจะฟังใคร จะเชื่อฟังพระพุทธเจ้าหรือ รูบาอาจารย์ของตัวเอง ไม่ใช่หรือเปล่า เชื่อฟังใครเออเราก็จำเป็นต้องเชื่อฟังพระพุทธเจ้า ไม่ไม่ต้องฟัง แม้แต่อาจารย์ริวดะไม่ต้องฟัง ถ้าไม่ไม่ไม่ถูกนะ ถ้าไม่บอกตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องอาศัย ไม่ต้องฟัง ไม่ต้องทำตามอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เราไม่ต้องอาศัยบุคคลใดๆเราต้องจำเป็นต้องอาศัยเดธรรมบุคคลเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปได้เด่ธรรมไม่สามารถเปลี่ยนไปได้ พระธรรมพระธรรม ทุกตลอด ไม่มีวันที่ จะจะผิดไม่มีไม่มีวันที่จะผิดทุกตลอดไม่เปลี่ยนไป ก็เลยเราทั้งหลายต้องอาศัยเดพระธรรมไม่ใช่บุคคล แต่เวลาที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาจารย์ใดอาจารย์หนึ่งพระพิสุใด ภิกษุหนึ่งถ้าเขากล่าวพระธรรมเทศนา ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเวลานั้นเราต้องอาศัย แต่เวลาที่เขาไม่พูด ไม่จาความไม่ไม่พูด ตามความจริง เวลานั้นเราก็ไม่ต้องอาศัย ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ เราสามารถดำรงชีวิตของเราได้อย่างดี เข้าใจไหมในชีวิตของอาตมาอาตมาไม่ชอบอาศัยใครๆบุคคลใดแต่อาศัย อาศัย เวลาที่เหมาะสมจน I depend on a certain teacher to a certain period. Why? People can change. It is changeable. We must understand. We don't need to complain anybody. It is changeable. That's why we need to depend on the Dharma, not on the person. ในส่วนตัวของพระอาจารย์โดยปกติพระอาจารย์ไม่ไม่อาศัยก็คือไม่ไม่เชื่อบุคคลใดๆ no no ไม่เชื่อ ไม่พึ่งตลอดอไม่พึ่งไม่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล I don't know how to say i n ปုဂ္ဂိုလมပေါเตียบอมาူးတရားပေါ်မှာบุคคลอาศัยพระธรรม it is very important it is very important those who have defilements they can change. But if they are telling the Dharma, it is a time we need to depend on that Dharma. ท่านพระอาจารย์บอกว่าตัวท่านเองนั้น ท่านไม่พึ่งบุคคลใดๆเป็นสรณะหรือไม่ยึดมั่นในบุคคลใด ๆ นอกจากท่านยึดมั่นในพระธรรมเพราะว่าท่าน ทราบว่าพระธรรมนั้นเป็นสิ่งที่พึ่งได้ที่เป็นสรณะ เพราะฉะนั้นก็บุคคลเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ แต่พระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา mostly people all over the world what do they depend on the person or on the truth if you are honest you can say the truth on the person ก็ถ้าเราซื่อตรงกับตัวเอง เราก็สามารถตอบได้ว่าส่วนใหญ่แล้วเราพึ่งบุคคล but it is difficult to know what is the truth what is untrue in the beginning that's why how to do แต่มันเป็นเรื่องยากมากที่จะแยกแยะความจริง จากความเท็จหรือสิ่งที่ไม่จริง เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงได้ว่าสิ่งที่เป็นความจริง จากสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเราจะทำอย่างไร Before the Buddha took final nibbana he have suggested how to choose the, the how to how to choose the teachings of the right teachings of the Buddha ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพาน ท่านได้รับสั่งสอนไว้แล้ววิธีที่จะเลือกเลือกสดับฟังข้อเท็จจริงของธรรมะที่ท่านได้ที่พระพุทธเจ้าได้สอนค่ะ It is a little bit long but I will make a brief I will say in a brief way even though well known Matira mm-hmm. said, This is what I have heard from the Buddha. Mm-hmm. Even though he said in this way, don't believe in a hurry, mm-hmm. don't reject in a hurry. แม้แต่ถ้าเผื่อมีในบางครั้งที่มีมหาเทระที่มีบุคคลที่เป็นบุคคลที่มหาเทระที่น่าเลื่อมใสแล้วก็ผู้คนรู้จัก แล้วก็ท่านมาสอนอะไรก็ตาม เราไม่ควรจะเชื่อทันทีหรือไม่เชื่อทันที I will something like I will change the word don't accept immediately and don't reject immediately อย่าอย่าตอบรับทันทีแล้วก็อย่าอย่าปฏิเสธทันที even though he said it is what I heard from the Buddha ถึงแม้ว่าท่านจะมา บอกเราว่าเป็นสิ่งที่ท่านได้ฟังมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า so after checking หลังจากที่ตรวจสอบแล้ว in the teachings of the Buddha mm hmm. in the s u t a n a Abhidhamma and Vinaya see that it is in accordance with the teachings of the Buddha mm hmm. only at that time accept it เพราะฉะนั้นเราจะสามารถ เชื่อได้ก็ต่อเมื่อเราได้ตรวจสอบอย่างทีท่วนแล้ว จากพระอภิธรรมและจากพระสูตรและพระอภิธรรม และพระวินัยเมื่อได้ตรวจสอบอย่างทีท่วนแล้ว ถึงจะสามารถเชื่อฟังได้ค่ะ Another another way there is a well known monk well known very famous As you all know, people, they like to depend on those who are very famous. ตอนนี้ท่านก็ยกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งมาให้ฟังว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงดังมาก แล้วก็มีผู้คนเลื่อมใสมากพระพระภิกษุที่มีผู้คนเลื่อมใสมาก You can see well-known bhikkhu, well-known monk, well-known m a t e r a So I have learned this from that Mahatira. Mm-hmm. So in this way, if someone says, even though he says in this way, we should not accept immediately or quickly, we should not reject it. สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านพระอาจารย์เยวตะได้สดับฟังได้รับฟังจากพระมหาเถระ no. sorry อันนี้ if there is ก็ถ้ามีพระภิกษุที่มีชื่อเสียงเป็นที่ชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยได้กล่าวว่าได้เรียนหรือได้ฟังมาจากพระเถระองค์นั้นก็ตาม In this way I will repeat again there was and there is there is a monastery well where well-known Mahathera are living. Those who know Priyati, who know the teachings of the Buddha. And then one bhikkhu learned from that monastery. And then he, he said, Now what I am telling is what I have learned from these Mahathera. Even though <laughs> ยาวเดี๋ยวลืมขออภัยค่ะ <laughs> ก็พระอาจารย์ยกตัวอย่างอีกออีกอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะว่ามีวัดปริยัติแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียง แล้วก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งที่บอกว่าได้เรียนมาจากวัดวัดนี้ได้เรียนปริยัติมาจากวัดที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ Even though he said in this way, don't accept immediately and don't reject immediately และถึงแม้ว่าท่านกล่าวเช่นนี้ After checking in the teachings of the Buddha in the Sutta, Abhidhamma, and Vinaya, and it is in accordance with the Buddha at that time, please accept. If it is not in accordance with the Buddha, please don't accept. และหากสิ่งที่ท่านกล่าวนั้นสอดคล้องกับพระธรรมคำสอนที่มีอยู่ในพระสุตตันตปิฎกในในพระสุตตันตะพระพิธรรมหรือพระวินัย แล้วจึงจะยอมรับได้ so e also some other explanation so such is enough so that's why ท่านว่าเลยนะแล้วก็มีคำอธิบายอื่น ๆอีก So because of this reason, here you all see, Buddha suggested us to depend on the Dharma, not on the person. แล้วด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า But as you all know, people nowadays they depend more on the person ค่ะและตามที่ท่านทราบดีว่าในปัจจุบันนี้ บุคคลทั่วไปมักจะเชื่อคนอื่น มากกว่าที่จะเชื่อพระธรรม so yes it is true we can't depend on the dharma because we don't know it what I mean initially we must find a teacher to be able to learn the dharma but too long ลืมว่าไงนะลืม so to learn the dharma first we must find the teacher อ๋อค่ะแล้วในการศึกษาพระธรรมเราก็ควรมีอาจารย์เราต้องหาต้องหาอาจารย์ after that all need to take your own responsibility และหลังจากนั้น เราก็พึงรับผิดชอบตัวเอง Can you take it? Can you take that responsibility? ค่ะ แล้วก็ท่านทั้งหลายสามารถรับผิดชอบตัวเองได้ไหมคะ You need to study the teachings of the Buddha because you need to know that that teacher is teaching according to the Buddha or not ค่ะ แล้วเราพึงจะต้องเรียนพระธรรมนะคะแล้วก็เพื่อจะได้ตรวจสอบว่าพระอาจารย์นั้นครูของเรานั้นได้สอนเราตรงตามพระธรรมคำสอนหรือเปล่า If it is not you must be brave enough to find a new teacher who can teach you in accordance with the teachers และหากไม่เป็นเช่นนั้น ท่านพึงมีความกล้าหาญนะคะที่จะต้องหาครูคนใหม่ Have you brave bravery? ค่ะแล้วท่านมีความกล้าเช่นนั้นหรือเปล่า We must be brave to reject what is not in accordance with the Buddha. We must be brave to accept what is in accordance with the Buddha. ค่ะเราพึงมีความกล้าหาญในการที่จะปฏิเสธคำสอนที่ไม่ใช่พระที่ไม่ไม่ใช่พระธรรมคำตรงตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วก็ต้องกล้ายอมรับพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นกันใช่ไหมใช่ so because of this reason all the bhikkhus also need to take their responsibility they need to know their responsibility และและด้วยเหตุนี้พระภิกษุทั้งหลายก็พึงต้องมีความรับผิดชอบตนเอง แล้วก็พึง กระทำในความรับผิดชอบนั้น In the same way all of us also need to take our responsibility ค่ะและเช่นเดียวกันเราทั้งหลายแม้เป็นคฤหัสถ์ก็ต้องรับผิดชอบตัวเอง If we go in this way together we can maintain the teachings of the Buddha longer time ค่ะและหากเป็นเช่นนี้เราก็สามารถดำรงพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาไว้ได้ So because of this reason It is very important to depend on the Dharma และด้วยเหตุนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องพึ่งพระธรรม What I have told what I have explained within these days if it is not in accordance with the Buddha you don't need to follow you don't need to listen you don't need to practice และตามที่พระอาจารย์ได้กล่าวไว้นะคะว่า uh, หากถ้าเราได้ยินอะไรที่ไม่ได้ตรงตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า เราไม่จำเป็นที่จะต้องฟัง ไม่จำเป็นที่จะต้องศึกษา และไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตาม Listen here means to follow ค่ะ You can listen but to follow not to follow it depends on whether it is in accordance with the Buddha or not ค่ะการฟังในที่นี้พระอาจารย์อธิบายว่าหมายถึงการกระทำตาม ว่าเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือเปล่า so now I would I'm talking about meditators whose object is gadi nimitta ค่ะ ต่อไปพระอาจารย์ก็จะเล่าต่อถึงผู้ปฏิบัติที่มีคตินิมิตค่ะการกรณาสั้นๆ เจ้าค่ะ so now You see? Karma that appear before near t h a t moment is three types of karma. ในขณะนี้ท่านได้เห็นแล้วว่า อารมณ์ที่อารมณ์ที่ปรากฏในก่อนถึงมรณะสัญญาชวนะของผู้ปฏิบัติธรรมท่านนั้นมีมีอยู่มีสามอารมณ์ค่ะ so The karma that gives its result is offering food, flowers, light. and light. And food, water, and food, flowers, and light. และกรรมที่ส่งผลให้ต่อปฏิสนธิในชาตินี้ของเขาก็คือ so in the evening chanting there is there is a teachings of the Buddha. Avijja pachaya sankhara, sankhara pachaya vinyana, vinyana pachaya nama r u p a และในบทสวดมนต์ทำวัดเย็นที่ท่านเพิ่งทำไปเมื่อเย็นนี้ ก็จะมีปฏิจจสมุทบาทที่ว่าอวิชชาปัจจยาสังขาร สังขารปัจจยาวิญญาณ วิญญาณ ปัจจยานามรูปเป็นต้นค่ะ To be able to practice this, we need to know what is avijja. ในในการที่เราจะสามารถที่จะปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทเรามีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าอาวิชชาคืออะไรค่ะ So only when we know avijja and only when we know sankhara we can practice causal relationship ต่อเมื่อเราได้มีความเข้าใจว่าอวิชชาคืออะไรและสังขาระคืออะไร เราจึงจะมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและผลค่ะคืออวิชชาและสังขารค่ะ Because the arising of avijja sankhara arises เพราะอวิชชาเกิดเกิดขึ้นสังขารจึงเกิดขึ้นได้ค่ะ Avijja it arises in the form of mind or cognitive process อวิชชาได้เกิดขึ้นในมโนทวารวิถีค่ะ It arose in the past อวิชชาได้เกิดขึ้นในอดีตชาติค่ะ Meditators must see that cognitive process ผู้ปฏิบัติธรรมจำเป็นที่จะต้องได้เห็นมโนทวารวิถีที่อวิชชาเกิดขึ้นในอดีตชาติ So in the mind or cognitive process of Avijja, in the Javana there will be 20. และในมโนทวาราวิถีที่มีอวิชชาสัมปยุทธ์ด้วยจะมีนามธรรมะขอโทษค่ะนามปรมัตทั้งหมด 20ค่ะรวมทั้งจิตด้วยค่ะ So seeing these avijja in a form of cognitive process meditator need to see สังขาร r in the form of cognitive process และเมื่อเมื่อเราได้เห็นอวิชชาในมโนทวารวิถีแล้ว เราก็จำเป็นที่จะต้องเห็นสังขาระในมโนทวารวิถีเช่นกันค่ะ Without penetrating ultimate reality we cannot practice causal relationship และถ้าเผื่อว่าเราไม่สเราเราไม่ได้มีการปฏิบัตินามกรรมฐานเพื่อให้เห็นนามปรมัตมาก่อน เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะดูความสัมพันธ์ของปัจจัยและผลค่ะ We cannot d i s e n g a g e the relationship between concept and ultimate reality และเราไม่สามารถที่จะ กำหนดเพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างบัญญัติและปรมัตถ์ค่ะ In the same way because of sankhara because of arising of sankhara patisandhi vinyana arises ในทำนองเดียวกันเป็นเพราะสังขาระเกิดขึ้น ดังนั้นปฏิสันธินามารูปะจึงเกิดขึ้นค่ะ In the same way because of arising of วิญญาณปัจจยนามรูปัน because the arising of ปฏิสันดิวิญญาณปฏิสันดินามรูป arises และเป็นเพราะปฏิสันธิวิญญาณเกิดขึ้น ปฏิสันธินามรูปที่ที่เกิดพร้อมกันจึงได้เกิดขึ้นได้ค่ะ